va rasuliga itoat qiladigan mu'minlarga va'da qildi suhbatimiz avvalida o'zimni va sizlarni Allohdan taqvo qilishlikka va sodiqlardan bo'lishlikka sidiq rost gapni gapirishlikka tavsiya qilaman toinki alloh subhanahu va taolo amallarimizni isloh qilsa va gunohlarimizni mag'firat qilsa biz aytib o'tdik mana alloh taolo o'zi nasib etdi qaytib kelganimizdan bos jamoatni ichida aytyapmizki jamoat inqilob qilishlik kerak Vaholanki bu inqilob qilib kelingan, endi ichkarida jamoatni ichki inqilobiga biz zaruratimiz bor. <coughs> inqilob nima? Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni yuborgan bo'lsa, har bir payg'ambarlar yer yuzida butparastlikka qarshi, shirkka qarshi, zulmga qarshi inqilob qilgan. Ya'ni tavhidni hokim qilishlik uchun butun o'zini qarshisida turgan kuchlarga qarshi inqilob qilgan. O'zi yolg'iz bo'lsa ham, zaif bo'lsa ham, kamchilik bo'lsa ham bu inqilob qilgan. Va 23 yil Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan vahiylarni ko'rsagan har kuni go'yo sahobalarning hayotida inqilob bo'lgan. Har kuni. Har bir hukm nozil bo'lishiga inqilob bo'lgan. Mana misol 40 kishigacha Makka da agar din maxfiy da'vat qilingan bo'lsa, Umar ibn Xattob iymon keltirishlari bilan da'vat oshkor bosqichga chiqqan, inqilob bo'lgan. Oshkor ibodat qilishlikka o'tilgan. yoki Qur'onni birinchi musulmon mushriklarga kim oshkor eshittiradi degan vaqtida Abdulloh ibn Mas'ud men eshitiraman degan. Shunaqangi ojiz, shunaqangi zaif kishi ana shu Dorun Nadvaga chiqib turib Makka mushriklarining eng katta zo'ravorlariga Qur'onni tilovat qilib berganlar. ya'ni shu qilgan ishlar uchun qancha bu kishi nima qilgan azoblangan ya'ni dinni g'olib qilishlik uchun yoki dunyoviy inqilob qilishlik uchun mana shu inqilob qilayotgan kishilarni nima ichki yonib kuyib ichki qo'zg'aloni uni butun nimaga yer yuziga tarqatgan hamma inqilob ko'radigan bo'lsak hech kim orom yotib inqilob qilgan emas Shuning uchun bizda agar g'aflat, suslik insonligimiz sababli paydo bo'layotgan bo'lsa, buni tezda inqilob qilib turma qilish kerak, o'zgartirish kerak. Shuning uchun biz doimiy ravishda aytganmizki, biz inqilob qiluvchilarmiz. Bu inqilob bizning qalbimizda bo'lishi kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu din uchun qanday kuyib yondi. Sahobalar nima qildi? Hammasi bor shu. ular ham bizga o'xshagan ular ham shunaqa insonlar men jamoatni hozirgi holatidan hozirgi busiz holatidan bunaqangi beparvo g'ofil holatdan rozi emasman eski shavkatimiz yo'qolyapti Chunki biz avvalgi Masud jangida qilingan ozgina shahidlarimiz, g'ozilarimiz g'ayratidan yashab yuribmiz. Ularni ehsonini evaziga biz yashab qamiz bu yerda. bu xatar signali u bizga xatar signali bu izzat talabli emas haqiqatda qurbonlik berilingan pokistonni birinchi jihod bayrog'ini biz ko'targandikku endi nima bo'ldi lekin hozir ketayotgan bu ketishda hozir ketayotgan bu ummatni siljishida bizni samarali o'rnimiz bo'lishi kerak muhim o'rnimiz bo'lishi kerak bizni hamma kuyib yonish kerak bu sohada izzat bo'lmaydi bu rozi emasmi dard kuymasak bo'lmaydi biz haligacha o'zimiz o'ngila olganimiz yo'q haligacha qolib ketish olganimiz yo'q o'zimizni qilayotgan ozginagina xizmatimiz ibodatimiz bilan shayton aldab bo'tish kerak aytyapmanku bu yomon jamoatlarni, yomon zurriyotlari, yomon vorislarni sifatidagi o'tganlarni qilgan dinga qurbonligi izzatiga yashaydigan bu yomon kishilar sifatida bu. Alloh taolo Qur'onda yomonlagan bilan. Imom Buxoriy bilan Karim ham maqtanadi. Boshqasi ham O'rta Osiyo prezidentidan maqtanadi, Imom Buxoriy bizdan. Nauzubillah o'shalarga o'xshab bo'lmaydi. Yana aytaman. <laughs> Men ham qo'rqqan narsam shu bizni dinga xizmatimiz tugagan bo'lsa kecha ham ko'rib turibman birodarlar bittasi yangi yangi odamlar ko'payibdi sabda deydi yo madrasani bolalari asosan jumanda deydi yo yangilar deydi agar biz oqsoqollarni dedovshinalarni hozirgi oramizda ba'zi to'pilayotgan gap zamonamiz tugan bo'lsa alloh taolo boshqasini chiqarib qo'yadi boshqasini chiqaribman men shunga qiziqaman. u din to'xtab qolmaydi xizmat mana bu tupik bu mana bosh bo'lgan ko'cha bu bundan chiqish kerak birodarlar bu izzat tupik emas izzat ko'chasi emas bu shayton aldamasin bizni aldab qo'ymasin bizni birodarlar bu ketishda aytaman-ku. ummatning qaloq eng oxirda yashaydigan nauzu billah min zari oyog'ini tegib qolib ketmaydimi? Men shunga qizg'anyapman. Fano bo'lib ketmaydi bizlar. Bu yukka alhamdulillah hozirgacha jamoatni katta-yu kichigi, erkak yosh bolasi ko'tarib kelgan. shuning uchun men yaqinda bitta so'radiki uhu jamoatni kichkinagina jamoat shuncha rahbariyati bor ekanmi mayerda men bilan bir faxriy a'zo qilib olgan emasman shu yelkamga tushgan yuk bor xudo rasuli tarafidan shahidlar tarafidan shuni bo'lib qo'yganman hammaga vallohi ertaga Alloh rasulini oldida shahiddan oldin mana shuni javob beradi bab barobar men bilan men chekka chiqib turmayman Hemen ko'rsataman bitta bitta hammani javob beradilar men o'zimni yolg'izman shuning uchun sizlarni şu pak ibodatga sherik qo'yganman hammamiz cevap beramiz bu omonatni albatta javob beramiz yuz yildan keyin mavaroun nahrdan chiqqan musulmonlarga alloh taolo shuncha izzat berdi bu katta sarmoya bu shahidlar qonni evaziga berilgan sarmoya buni agar haqqini ado qilsak buni to'g'ri yo'lga yo'llasak uni ustida ishlasak uni tarbiyalasak uni safini ko'paytirsak uni Alloh va Rasuli roziligi tarafga yo'llaydigan bo'lsak inshaalloh yuzimiz yorug' bo'ladi Alloh asrasin o'zimizni qo'limiz bilan, o'zimizni g'aflatimiz bilan, o'zimizni o'zaro ixtiloflarimiz bilan Buni agar zoya qiladigan bo'lsak, xoyillardan bo'lamiz, xoyillardan. Ya ayyuhallazina amanu la takhunu Alloha va rasul va takhunu amanatukum va antum ta'lamun. Iymon keltirgan mu'minlar Allohga xiyonat qilmaydi. Rasuliga xiyonat qilmaydi. va o'zingni bilgan omonatlarga xiyonat qilmaydi. omonatda xiyonat faqat birodarlar moddiy narsa emas mana shu jamoat omonat ana shu avlodlar omonat mana shu izzat omonat millatlar bir izzatni qo'lga kiritaman deb qirilib ketadi mukammal qirilib ketadi bir izzatni qo'lga kiritaman alhamdulillah biz kam qurbonlik bermaganmiz alhamdulillah men berilgan qurbonliklarni haqir sanamoqchi emasman Alloh asrasin bundan. Haqir sanatganim yo'q. Lekin shaytonning eng katta darvozalaridan bittasi shu ekanki, bir kishi bir solih amal qilib tursa, uni amalini katta qilib ko'rsatar ekan. E, sen qilding, senga yetadi shunchasi. Hatto Alloh subhanahu va taolo va la tulqu bi aydikum ila tahluka oyati nima to'g'risida nozil bo'lganda? Tabukki 9-yilida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ansorlari bo'lgan Madinalik ansorlar nima deydi? Biz endi shuncha qurbonlik berdik. Biz shuncha qurbonlik berdik, molimiz talaf bo'ldi, unnini to'ldirishlik uchun biz ham ozgina bir mehnat qilib nima qilaylik shu jihodga chiqmasak bo'larmikin degan fikr hayollardan o'tgan vaqtida Alloh taolo aytdiki, bu qiladigan ishinglar bilan o'zingni halok qilib tashlaman. Chunki unda 30 ming mujohid rasululloh sallamdan bilan tabukka chiqqanini shu insonlar qalbidan o'tganini abu Ayyub al ansoriy o'zi yakka jang maydoniga kirib ketayotgan qustantina jangidagi mujohidga shu oyatni o'qilgan vaqtda noto'g'ri qilyapsizlar bu oyat o'rniga o'qilmayapti dedilar bu o'zini halokatga urgani yo'q bu dedim bu biz haqqimizda nozil bo'lgan ya'ni Bu shaytonning vasvasasi. Agar shayton biz ichimizga ham kirgan bo'lsa, mana bog'i Pokistonni hamma yoqda jihad boshlandi. Butun Masudni o'zidan bir necha yuz fidoi chiqibdi. Mana bog'i Afg'oniston bu yog'i buncha futuhatlar bo'lib ketibdi. Endi biz dam olib tursak bo'ladi degan narsa bu Rasululloh sallam tarbiyalari emas. Qachon Rasululloh sallam tarbiya dam oldilar? Qachon sahobalar istirohat qildi? Bizni sizni istirohatimiz birodarlar jannati Firdavsda. Alloh jannati Firdaus nasib qilsin, o'sha yerga kirsak rohat qilamiz. Dunyoda biz rohatimiz yo'q birodarlar. Chunki bu bey aytayotgan gap bid'at to'qima narsa emas. Buni ana shu dinni bizga amaliy ko'rsatgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, xulafoi roshidin, sahobalar, tobiinlar ko'rsatishdi. Aimmalarimiz ko'rsatishdi. Imom Buxoriyni aytishadi, qonlarini oberib tekshirsa, aytgan ekan, bu rohib bo'lsa kerak, umrida yog'liq narsa yemagan ekan degan ekan. yog'liq taom yemagan ekan, ya'ni qonini tarkibida yog'liq narsa yo'q ekan, rohib bo'lsa kerak deyilgan ekan. Shunaqada eshitdim vallahi. Imomlar shunaqa bo'lgan. O'tgan hamma kuyib, yonib, shu yerda keyin aytgan Alloh taolo bu dinni olib qilgan. Vaholanki Alloh taolo qodir bu narsani. Bizni sizni kuymasak ham, biz siz qurbonlik bermasak ham Alloh taolo qodir buni g'olib qilishlikka. Agar men qurboningizni alloh taolo qodir zot lekin bugun ummatni qarang alhamdulillah har bittasi qaytadan uyg'ondi buni biz orzu qilib kutgandik kutgandik alhamdulillah bu sharoit kelyapti o'zir. ummat qo'zg'alarmikin nashidalar o'qildi qancha shahidlar berildiki shu ummat tirilarmikin ummat tirilgan vaqtida endi biz orqada qolmaylik loaqal bir barobar yuraylik loaqal bir barobar yuraylik shular bilan bir barobar yuraylik New York Washington amaliyotini shuning uchun qildi edagi birodarlar amutu li tahya ummati ummatim tirlarmikin deb fidoilik qildi o'shalar boshqa g'azabalarda kirilganda shu edi bu joydan ishori shoyko'tdan shu edi bolalar ishori magaziniga o'zi olgandi amutu li tahya ummati qancha qancha qurbonlik berdim. Hozir ham beryapti. Qarani, Pindida Pokiston harbiy siyosiy markazida Amerikani eng ishongan Benazir Buttasini ikkita fidoi rupuri murubura ham otib ham o'zini jonini may parcha parcha qilishligi buni 5 yil oldin tasavvur qila olmasdim. ana shu birodar nomini ham bilmaymiz shoyat eshitib qolsa kerak nomini ham bilmaymiz qarang o'tib ham pidoyamat qiladi hatto hozir butun dunyoda 11 sentyabrdagi eng dahshatli voqea deb shuni aytilyapti buradan ko'proq gaplashaylik buradan ibrat olaylik buradan ibrat olaylik bir sohada aytaman e, inqilob bo'lish kerak. Bu tutash, bu suslik, bu g'aflat bo'lmasligi kerak birodarlar bizda. Tutamaylik biz. Hmm, biz yo'naylik, ayniki Rasululloh vasallam yonganlar, ayniki sahobalar. Noumid bo'lmaylik. Alloh taolo o'zi mu'min erkak ayollarning amalini zoya qilmasligini va'da qilgan. Yana aytayapman, men qilinayotgan xizmatlarni tahqir qilayotganim yo'q vallohi. Lekin hozirgi inqilob holatiga bu yarashmaydi. Yetmaydi, kifoya qilmaydi. Kifoya qilmaydi. Aytaman, shaytonning bitta ishi bor. Insonni qilgan amalini katta qilib ko'rsatadi. Hozir jamoatda shu narsa paydo bo'lganki, o'zimizni qilgan amallarimizdan g'ururlanib paydo bo'lgan. Biz qildik, mana bizni shogirdlarimiz ekan Mas'ud qavmi, bular qilib ketyapti. Qaysi sahobalar bilan qilgan? Bo'ldi, endi biz dam olamiz, tobiinlar qilsin, undan gap yo'q. Birorta amalda tobiinlar sahobalarning gapini qo'yib turib, tobiinlarning gapini olinmaydi. Sahobalar keyin tobiinlarning gapini olinadi. hamma sohada rasululloh sallallohu alayhi vasallam makkadan madinaga kelgan vaqtlarda o'zlariga uy qurmaganlar birinchi birinchi uy qurmagan birinchi masjid qurganlar nimaga masjidda bajariladigan ibodatlar besh vaqt namoz besh vaqt namozdan tashqari namozlar juma namozlari id namozlarida musulmonlar boshi boshiga qovushib bir biri bilan nima mana shu yerdan tarbiyalangan mana shu yerdan hammasi tartibga solingan Ha, Banu Isroilga Alloh taolo Fir'avnning zulmini qattiqligidan uyinadan namoz o'qinglar degan. Men shu maqsadda, misol uchun xavfsizlik va hamma tarafdan bu ba'zi birodarlar maslahat ham bermaydi-ku, bir anjuman qilsa, shuroq qilsa, to'plasa. Lekin bu bir-birimiz bilan ko'rishmaslik, bu bir-birimiz bilan iymonlashmaslikning oqibatini men ko'ryapman. Tarqoq holatda uymi, har kim uydan chiqadi, bochkasi degan, o'tinda ham. har qasilini o'zingga berilgan sangar bu birodarlar sangar berilgan bu sangarni qaytadan tarmim qilinglar qaytadan uni ustida ishlanglar bo'lmasam aytdim allohni oldida birga javob beramiz lekin yomon bo'ladi og'ir bo'ladi chunki sizlarga bilinib o'tgandir men ko'rib turibman bu endi bitta masud mintaqasi erta islomiy xilofat boshqa qurilishlikda bizni bu holatimizda bizdan hech kim ray ham so'rama fikr ham so'rama kimsan sen nimasan chunki o'tgan jangiga olgan odamlarga hadab qadr berilaveradigan bo'lsa masud ham jang qilgan rabboniy ham jang qilgan o'tgan janglarga odamlarga qadr berib o'shalar bilan faqat nima qilinadi o'shani ham qilgan yo'chi yon ayli kuyayli ancha yana qurbonlik berishimiz kerak o'sha fidoyi shahidlar badaniga o'sha nechkalarni bog'lab parça parça parcha qilyaptimi ketyapti shu bilan biz ham shunaqa bo'laylik o'zimiz sohamizda biz bizim pidoyi bo'laylik Bizim ham pidoyi Bizim biz ham yo'naylik kuyaylik iriylik toinki aytamanki hozir bizni o'zimizni oldimizda ma'lumot mana muhojirlar o'zinglar ham ko'zinglar bilan ko'ryapsiz muhojirlar karvoni kelyapti muhojirlar yangi karvoni kelib sizlarni boshqa holatda topsin boshqa holatda bundan ham yaxshiroq holatda topsin bundan ham kattaroq sifatlarda topsin keladiganlarga har sohada ustoz bo'laylik oralarimizni isloh qilaylik oralarimizda amri ma'ruf nahyanil munkar om bo'lsin erkak ayol hamma amri ma'ruf nahyanil munkar qilsin bu umumiy kema bu umumiy kishdi hamma ketyapti shu yerda bittasi teshadi uni qo'lidan ushlaydi uni amru ma'ruf nahy anil munkar hammamiz vazifamiz. Hammamiz vazifa, erkak ayolning vazifasi. Men o'sha hadisni eshitib hayron qolardim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan amallarni afzali haqida so'ralgan vaqtida bir joyda iymondan keyin jihad derdilar, bir joyda iymondan keyin vaqtda o'qilingan namoz derdilar. 2-3 xil hadisda keldi, men hayron qolardim. Bu qanaqa ekan desam, keyin ba'zi bir hadis ilmini bilgan ustozlardan so'rasam mana bu jihad boshqa ibodatlarga e'tibor berib jihadga suslik qilayotgan kishi qavmga so'ralgan vaqtda shunaqa degan ekanlarki iymondanki jihad eng afzal amal Jihadni yaxshi qilyapti namozga suslik qilyapti vaqtida o'qilgan namoz ota onaning haqqini berish Bizi dinimiz voqelik dini lekin biz mol baxilligiga yo'liqqanmiz kasal bo'lgan umumiy maraz bu kasallik bu katta puli bor, katta puli bor, yana yuradi Baytul Moldan. Bu <laughs> bu qayda o'yning bu ta'lim? Bu mol baxilligi. Jonini berishga tayyor bo'libdi u. Endi nima qiladi jamoat? Shu mushkulotni shar'iy yo'llar bilan hal qiladiki, shu birodari shu baxillik botqoqda olib chiqadiki, endi molini ham infoq qilsin. Ertaga Qur'onni ham o'zini shaxsdan ushlasin. Ertaga u ham infoq qilsin, ertaga u ham zakot bersin, ertaga u ham musulmonlarga yordam bersin. har bir sohada ertaga har bir sohada ertaga nima biz mana shu jamoatda sodir bo'layotgan mushkulotlarni hal qilishimiz kerak balki bu kasalni aslini topish kerak qayda bu kasallik yering qayda yering chiqarib alhamdulillah biz aqidamiz shuki shariat kamil din bu hamma muammoni hal gen. ruhiy jismoniy kasalni hammasini iloji qiladi hammasiga shifo bergan alloh taolo shifo beradi shu shariatga amal qilsa agar shuni biz tatbiq qila olmaydi eplay olmaydi endi bizni nuqsonimiz bizni kamchiligimiz shariat tatbiq desa ba'zi bir öyle tor tushunchalar yig'ishtirish kerakki faqat darra urishi odamlarni olib kirib bandi qilish emas muammo to'layotgan lekin uni sekin sekin hal qilish kerak hadab taxlab qo'yilishi tokchaga palon palon ertaga qilar kelini jamoatdagi bu to'planib qolgan nima to'da to'da muammolarni tez tez tez qiladi oldiga ketaylik orqaga emas orqaga emas bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor olchilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum cihat kılse kim kim bilen hak kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik vesin şu evlat görer?